บุ๊กทูสิบ dziesięć dziesięć เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ wczoraj dzisiaj jutro wczoraj dzisiaj jutro เมื่อวานเป็นวันเสาร์ wczoraj była sobota, Wczoraj była sobota. เมื่อวานผมไปดูหนัง wczoraj byłem, byłam w kinie, Wczoraj byłem, byłam w kinie. หนังน่าสนใจ ten film był interesujący, Ten film był interesujący. วันนี้เป็นวันอาทิตย์ dzisiaj jest niedziela, Dzisiaj jest niedziela. วันนี้ผมไม่ทำงาน dzisiaj nie pracuję, Dzisiaj nie pracuję. ผมอยู่บ้าน zostaję w domu, Zostaję w domu. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ jutro jest poniedziałek, Jutro jest poniedziałek. พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีก jutro wracam do pracy, Jutro wracam do pracy. ผมทำงานที่สำนักงาน pracuję w biurze, Pracuję w biurze. คนนั้นคือใคร kto to jest? Kto to jest? คนนั้นคือปีเตอร์ To jest Peter. To jest Peter. ปีเตอร์เป็นนักศึกษา Peter jest studentem. Peter jest studentem. คนนั้นคือใคร Kto to jest? Kto to jest? คนนั้นคือมาตา To jest Marta. To jest Marta. มาตาเป็นเลขานุกราน Marta jest sekretarką. Marta jest sekretarką. ปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกัน Peter i Marta są przyjaciółmi.